для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Меліжа подых навальніцы. Выканаўца артыстка Лікапташук. Ужо калі Ганна завязывала моцным вузлом хустку клунак, пабачыла: Старога не было ўжо ля плота. Пачула, стукнула клямка, Ён патупаў па сваёй палавіне. Апранаючы каптан мімаволі слухала, лавіла кожны гук. Клямка раптам бразнула зноў. Стары падаўся некуды. Ганна подбегла да акна, На дворы не было, познала, ляпнула клямку у вестничках, поплелся на улицу. Старая, одна у сенцах. Сенцы перегороджены, але як только Ганна выйдет у их, старая почуя, выторкнется на ганок. Быть иншего не может. Уздыме лямонт на все село. Але нехай сдыме. И все ж Ганна момент чакала, як бы набіралася духу, перавязвала і перавязвала нанова клунак. Вось жа шчасце. Старая ўвайшла ў хату, пашархала па падлозе і сціхла. Полезла, здагадалася Ганна на печ. Падрамаць захацела, карыстаючыся тым, што стары сышоў учула пра забітыя дзверы важкае сапенне свякрухі. На дарогі гумну к лесу толькі сцяпан, але сцяпан не страшыць, дарога гумну амаль вольная і пачула, як часта быццам падганяючы закалацілася сэрца. удала зусім абыдзецца ўсё. Ганна, асцярожна, стараючыся не стукаць, не рыпець падлогай, пайшла праз пакой. Краем увагі адзначыла: На палавіне старых было ціха, старая адно сапла. Чуючы, як сэрца калодзяцца ўсё часцей, усё весялей, як яна ўся становіцца незвычайна імклівая, лёгкая, Ганна ступила на ганок. И у той же момент замерла. На двор прозвеснички увоходил Яухим. Яухим. За варотамі быў коні, Яўхім, мабыць, ішоў адчыніць варота. Яна пачула, як адразу пацяжэла ўсё ў ёй, аж нагам стала нядобра, Але яна адолела гэты свой цяжар, Важка сышла з ганка, падалася дваром к хлявам к гумну, не думала ўжо, не разважала нічога, не было чаго думаць, толькі чакала. Я ўсім, мабыць, трохі сачыў след і не мог адразу зразумець, што да чаго. Але варот не адчыніў, сачыў, значыцца. Потым за некалькі шырокіх скачкоў падляцеў да яе і пераняў, стаў наперадзе твару твар. Куды? — спытаў ён. Яна абы не маўчаць адказала: « От схаджу праведаю сваіх. А это. Ён пацягнуў клунак, хацеў паглядзець, што там. А это не тваё, адказала Ганна. Дай, не тваё кажу. Яўхім тузануў за клунак, з клунка высунуўся чырвоны носок чаравіка. Ідзе ў хату, загадаў Яўхім. Ганна не кранулася. «Ідзі, не ўводь у гнеў», – паўтарыў ён. «Ганна хоць бы вырухнулася, чуеш?» – закрычаў Яўхім. Каля вачэй яго скура нядобра пачырванела. «Не крычы», – ціха і цвёрда прамовіла Ганна. «Не пайду». «Не пойдзеш?» – перапытаўся Яўхім. І раптам голас яго заціх – вочы пахруглелі пранізліва востра закалолі яе калолі нязводнай няўхільна а дзіўна пракаутнуў ён толькі цяпер дайшло да яго ўсё губы яго скрывіліся задрыжалі ён на момант разгубіўся ось яно што ён памаўчаў штосьці быццам растала ў ім і цішэй мякчэй нібы з вінаватасцю паўтарыў ідзі у хату я не пайду ён пачакаў перапытаў спадзяючыся яшчэ не пойдзеш не зноў змоўк я Але тады, як маўчаў проста ў вачавіткі бачыла гэта Ганна, змяніўся, цвярдзелі губы, халаднеў, наліваўся злосцю позірк. Ось было чаго хавацца. Чакаць ёй зручнага моманту, Лёс усё-ткі звёў, паставіў тварам у твар не ўхіліся. Няма чаго ўхіляцца і так доўга гнулася, баялася, хопіць ужо. Нот. Ну усё, сказала дзіўна, спакойна. Ступіла, хацела пайсці. Усё! І ён схапіў яе за плячок рука як бы жалезная і позірк шалеў ад нянавісці зараз ударыць зараз яна не думала што можа быць зараз можа быць зараз заб'е але дзіўна страху больш не было усё адно чым так жыць што будзе тое будзе і раптам пачула пусці яе а мелькам заўважыла адпавеце, набычуўшы галаву важка ідзе сцяпан. Усё! Яўхім раптам ухапіў яе за шыю. Дужа з нянавісцю тузануў уніз і люта са ўсёй сілы ўдараў наском па назе. Ганна ледзь устаяла. У другі раз Яўхім ударыць не ўправіўся на яго, як рысь увесь падаўшыся ўперад рынуўся сцяпан, нецярплівымі рукамі рвануў ззаду за каўнер і рвануў так, што Яўхім у момант перахупіла, здушыла горла. Яўхім крутнуўся, вырваўся, але сцяпан рынуўся і насеў зноў: «Пусці яе! — крыкнуў сцяпан Яўхіму неяк вяскліва запаленай. Яўхім прысіпеў з лютасцю і пагрозай. Нясуйся лепш смаркач. Пусці! — зноў паўтарыў ён. Яўхім кінуў ганну, вырваўся з грача, даў кулаком сцяпану сківіцу, так што тою, скінуўшы галаву, адляцеў к плоту. Момант, які ляжаў, упіраючыся локцямі, нібы цямячы потым зноў ускочыў, плюючыся крывёю з гразьбою кінуўся на ялхіма, зноў паляцеў к плоту, ды так што грукнуў аб штыкеціны патыліцыю. Сцяпан закрычаў з болю, са злосці з бяссілля. Ускочыў зноў, намерыўся быў рынуцца к яўхіму, няцямна выцер далонню рот, зірнуў на яе і ўбачыў кроў. І тады ў вачах яго, рахманах звычайна паявілася лютасць, штосьці звярына глушакоўская, поўны помслівага шалу сцяпан шыбанук павеце. Ганна, што была ўжо наводдалю бачыла, як сцяпан ухапіў лядроў сякеру, трымаючы яе перад сабою набычаны нястрымную сляпой адвазе важка і валка рушыў на яўхіма яўхім гатовы ўжо кінуцца зноў да ганы таксама ўбачыў сцяпана сякерай трывожна нават разгублена стаў ступіў некалькі крокаў назад ах ты байструк пагразіўся яўхім дзіўна няўпэўнена чуючы, як халадзею сярэдзіне, бачачы ўвесь час сцяпана, павёў вачыма поблізу, каб які-небудзь друг кінуўся раптам пахапліва, як да адзінага ратунка к плоту, што сілы рвану штыкеціну. Сцяпанко! — уварваўся неспадзявана крык жаху. Гэта глушачыха, узняўшы спуджаны рукі зляцела з ганка, выцягнуўшы рукі да іх, задыхаючыся ад страху бегу, з раскудлачанымі на вятры валасамі, без хусткі з лямантам кінулася да сыноў: Сцяпанко, я ўхімку абожачко, Сцяпанко! Убегла, стала між абодвух і раскінула дрыготкі і рукі нібы, зберагаючы аднаго сына ад другога. Сцяпанко, я ў хімко, пераводзіла глушачыха жахлівы позірк ад аднаго да другога. Але хутка спакайнела і вяртала сваю моц, Ужо з папрокам загадваючы выгаварыла абодвум. Пакруціліся. Яна падышла к сцяпану, які стаў ужо нерашучы, узяла ў яго з рук сякеру. Тады агледзелася на старэйшага, што атрымаў штыкеціну. А ну, кінь, крыкнула глушачыха Яўхіму. Ганна, што анямела сачыла, чым скончыцца бойка Сцяпана з Яўхімам, як бы схамянулася, скінула з дранцвення, подвигам пайшла з двара к свірну, а потым к загуменню і ўправілася яшчэ злавіць увагай, што на двор павалілі людзі. неўзабаве то подбегам, то бегам, распорус ускідваючы клунак, які непаслухмяна з'язджаў з пляча, дабралася Ганна да лесу, пабегла мокрай сцежкаю. Там і тут яна склізвалася на траве. Раз упала, ступіўшы на слізкае карнявішча, выцілася моцна бокам, падрапала скроню аб нешта, але не стала і выцірацца. Яна бегла. пайшла цішэй толькі тады, калі дабегла да балота. Далей сцежка павяла яе між чэзлага балотнага алешніку і бярэзніку. Вада тут не заўсёды перасыхала і летам, цяпер жа асеннія дажджы яшчэ падбавілі яе. Пад лапцямі спачатку гіналася ды хлюпала, потым ногі сталі ўжо распора справальвацца. Усё часцей, усё глыбей у балота. Чорная ліпкая гразь, як холодным жалезам абцяла голыя калені. Ісці хутка без перадыху станавілася ўсё цяжэй. Ганна пачала зусім выбівацца з сілы. Сэрца аж заходзілася, ногі падгіналіся, руки дрыжалі вось-вось выпусцяць клунак. Але яна не спынялася. Яна не магла спыніцца. Хоць знарок падалася па гэтай малаходжанай сцежцы на прасткі на гленішчы ўсё ўслухоўвалася, ці не чуваць заду хлюпання, трэску ламачча, ці не гоняцца ўслед за ёй. Толькі як перабралася на другі бок балота, перадыхнула момант нібы гнаў хто скора перайшла стравок падалася зноў гразь зноў у дрыгву вымыклая знясіленая зусім дабралася яшчэ да аднаго астраўка ужо недалёка ад гліішчанскай грэблі удзень з гэтага астраўка былі добра відны вербы на гліішчанскіх могілках нават крайнія стрэхі але цяпер зусім хутка цямнела а недалёкая грэбля і тая ўжо толькі угадвалася ў цемры. У яе ледзь хапіла сілы, каб перабрацца цераз гэтую рэшту балота. Часам думала, што ўжо не выйдзе на сухое, так і ўпадзе ў тва не застыне. Глянішчанская грэбелька, здалася як цуд. Адно толькі сілы дадалося, калі пайшла па ёй цераз масток, паўз пусты выган, паўз чорныя вербы могілак. Падалася па загуменню. Пайшла тут не таму, што баялася трапляцца на людскія вочы, не хацела зноў лезці ў гразь на вуліцы. Школа была на другім канцы сяла, сярод вялікага абгароджанага пляцу. Ганна некалькі разоў бачыла яе звод далеко, калі ехала паўз глінішчы. Цяпер у школе было цёмна, толькі збоку заўважыла Ганна, падыходзячы яснела паска зямлі. Там, за рогам будынка і праўда, свяцілася акно, завешанае белай фіранкай. Яна знайшла ў потімку ганак, ступіла на парог, пацягнула за клямку дзвярэй. Дзверы адчыніліся. У калідоры яна ўбачыла нітучку святла ўнізе і намацала яшчэ клямку. Ганна адчыніла гэтыя дзверы і ўбачыла паразку, якая сядзела каля стала са сшыткамі. От і я ледзь вымавіла Ганна і клунак выпаў з яе рук. у ранку Ганна стала як бы прыходзіць у прытомнасць. Хоць і нібы праз туман стала бачыць, чуць навакольнаяе. Усё тут было незвычайна. І вокны вялікія, светлыя, і пляц шырокі за вокнамі і выгляд балота зусім іншы, як у куранях. І дом сам быў такі вялікі са столькімі дзвярыма і пакоямі, што дзіву можна было дацца. Пасярод дома ад ганка ішоў калітор, з якога ў адзін бог, жаўцела двое дзвярэй, а ў другі бок трое. Двое дзвярэй, што налево, вялі ў два прасторныя пакоі, сярод якіх стаялі радамі чорнай з карычневымі бакамі столікі для вучняў. Стаялі на падстаўках чорнай з белаватымі языкамі ад крэйды дошкі. У адным з гэтых пакояў была шафа поўная кніг і шыткаў, а ў другім, На сцяне вісела карціна з нейкімі зялёнымі жоўтымі плямамі з блакітнымі вілюжанамі. Карціна гэта чамусьці называлася картаю і нібы показывала зямлю нашу Беларусь. З другога боку былі яшчэ тры пакоі. У большых з іх жылі парэзка і яшчэ адна настаўніца Гліна Івановна худая кучаравая. І пасярод гэтых двух пакояў ціснулася вузенькая кухня з печчу. Ганна ледзь управілася з цёткай гапай, што прыбягала раней кожны ранак сюды выпаліць печы, як і дворы, калідоры пакоі сталі поўніцца дзіцячымі галасамі. Дзеці так шумелі, што Гліна Івановна настаўніца. Некалькі разоў выходзіла са свайго пакоя і крычала, каб сціхлі. Лезь сціхлі галасы надоўга толькі тады, калі адзвінеў званок, і настаўніцы са шыткамі і кніжкамі зніклі ў класах. Так было ўвесь дзень. Дом то аціхаў, то поўніўся такім верам гоману і крыкаў, што здавалася, як шыбкі трымаюцца. Як каму? Аганне падабаўся гэты галас. Гэтае вясёлае кіпенне. Ён весяліў, бадзёрыў яе, Калі пачыналіся заняткі з-за дзвярэй класаў чутны былі адно ціхія галасы каго-небудзь з малых ці настаўніц, ёй хацелася крыкаў дзіцячых, іх весялосці. Сярод гэтага незвычайнага жыцця Ганні больш верылася, што от зараз і для яе пачынаецца інакшае, нязнанае, добрае жыццё. Гэта вера свяцілася ў душы, калі за хвоткай удзячнасцю да паразкі мыла пакоі, калі ўпраўлялася на кухні, калі з дзецьмі выцірала столікі, прыбірала пасля заняткаў. І ўсё ж радасці веру ледзь не ўвесь час хмарыла трывожнасць. Ці мылыган на падлогу, ці поралася на кухні, ці чула, як ціхнуць галасы ў калідоры на двары, трывожна паглядвала на пляц, прыслухоўвалася да крокаў. Усё чакала прыбяжыць я ўхім. Ён прыбег на трэці дзень. сябры выслухалі старонкі рамана івана мележа подых навальніцы выканаўца артыстка ліка пташук